rekao je uzvišeni. O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreja i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čini. Allah, Allah, Allah, Allah. أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام والقرآن الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن Draga braća, prvi pokazatelj početka kraja američkog i svih ostalih drugih neprijatelja Islama je to što su oni zapravo nasjeli i ušli u rat sa onima sa kojima nemaju izgleda na pobjedu.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 Draga braćo, ako malo pažljivije posmatramo medije danas, nakon Bagdada vidjet ćemo da se proteže i prožima jedan veliki pokušaj i ulaže se veliki napor da se ponovo Allahovim i našim neprijateljima vrati ugled i vrati dostojanstvo i vrati onaj ponos koji su nekad imali i ono mjesto koje su uživali u svijetu prije svih ovih događaja. Stoga, braćo, danas ćemo pokušati da ukažemo na suprotno, da ukažemo na znakove slabosti i skore uz Allahu pomoć propasti svih Allahovih neprijatelja, a na njihovom čelu Amerike i Izraela. Usto ćemo pokušati ukazati na prve zrake i na prvo razviđivanje islamske zore koja uskoro dolazi uz Allahu pomoć. Prije toga moramo imati na umu nekoliko stvari. Prije toga par napomena da bismo razumjeli ono o čemu ćemo govoriti, da bismo razumjeli te tačke slabosti i te pojave koje, upu, koje upućuju na slabost naših neprijatelja. Prva napomena je da se u prošlosti kroz istoriju ratovi dobijali, da su se u prošlosti ratovi uglavnom dobijali na bojnom polju oružje. Onaj ko pobjedi na bojnom polju i čije oružje bude jače, on uglavnom bude pobjednik i na svim ostalim i na svim ostalim mejdanima i na svim ostalim područjima života. Međutim, danas, kad se sva ta područja života ispreplela i čvršće su povezana, danas stvar nije takva. Danas vojna pobjeda ne znači apsolutno i pobjedu. Danas pobjeda u jednoj bitci ne znači i da je kompletan rat dobijen. Jer rat se sastoji od niza tih bitki i bojeva. Osim toga, osim toga, današnji ratovi su prošireni i na druge frontove na frontove medija, nauke, ideologije i tako dalje. Dakle, da bi shvatili i donijeli zaključak da je neko pobjednik, on mora, taj neko mora pobjediti na svim ovim frontovima. I vojno, i medijski, i ideološki, i idejno, i na svaki drugi način pogledat ćemo čak i kroz istoriju, a pogotovo kad se radi o istoriji Bagdada, da kad su Tatari ušli u Bagdad i srušili ga do temelja, da je to bio veliki vojni uspjeh za njih. Međutim, i pored toga, za vrlo kratko vrijeme, tek za par godina, muslimani su iz tako opakog poraza, uspjeli da se dignu i da nanesu i da pobjede Tatare, vojno da ih poraze i da im nanesu velike gubitke u poznatoj bitci Ainul Jalut. Druga napomena, druga napomena je da u ovom poniženju koje preživljava današnji umet smo učestvovali svi. Od vladara, od vojnika, političara, naučnika, dajija, učenjaka islamskih i tako dalje. Svi su učestvovali i dali svoj doprinos, da tako kažemo, ovakvom, ovakvoj nezavidnoj situaciji u kojoj je umet dospio. Stoga, stoga, nemoj ninakog biti ljut, sjeti se svog džahilijeta i znaj da prije nego što si se pokajao i počeo padati Allahu na seždu, da si svojim griješenjem i nepokornošću doprinio ovo, ovome što danas gledaš svojim očima. S jedne strane. S druge strane, moramo znati da odgovornost svakako svih nije ista. Da odgovornost vladara u islamskom svijetu nije ista koji odgovornost onih koji nemaju vlasti. Odgovornost učenjaka nije ista kao i odgovornost onih koji ne znaju. Međutim, svi ipak imaju svog udjela u tome. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Svi ste vi pastiri i svako je od vas odgovoran za svoje stado. Dakle, prema nivou svog znanja, svojih sposobnosti i svojih, i svojih odgovornosti. Ovo nas dovodi pred jednu drugu činjenicu da kad shvatimo da smo svi doprinijeli ovom stanju, da moramo istog trenutka shvatiti da smo svi istovremeno i dužni da radimo na popravljanju i mijenjanju ovog, ovog stanja. Treća napomena. Ovo poniženje koje je zahvatilo ovaj ummet nije došlo od jučer, ni od prekuće, niti od prošle ili pretprošle godine ovo je plod događanja i islamskog odnosa prema Allah, odnosa muslimana prema, prema Allahu subhanahu wa ta'ala i šarijatu dugi niz godina. Dakle, čitava, čitave decenije se događaju stvari da bi na kraju konačni plod i ishod bio ovo što danas, što danas vidimo. Ako to imamo na umu, onda moramo znati da i promjenu te situacije treba pripremati dugo i ozbiljno već od sada već od sada i davati sve na mijenjanju našeg stanja ličnog naših porodica i našeg komšiluka i tako dalje jer kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti ono što je zadesilo jedan narod sve dok on ne promijeni sebe sve dok on ne promijeni sebe s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala isto tako kaže da neće promijeniti nijamet blagodat koju je dao ljudima, vjernicima dok oni ne promijene svoj odnos prema Allah subhanahu wa ta'ala četvrta napomena je da moramo shvatiti, a to su shvatili i naši neprijatelji, i oni sami su shvatili, da njihov kraj i krah, da njihovo uništenje ne može biti niskake druge strane i od koje drugo ne može doći osim od muslimana i islama. Oni sami to priznaju i već odavno na to upozoravaju i kažu da jedino jedino ih mogu upropastiti muslimanske ruke to moramo što prije shvatiti i prihvatiti tu činjenicu jer ono od na čemu su oni može propasti samo onda kad mu se suprostavi istina a istina je Allahova vjera islam njih protiv njihovih laži i zabluda mogu pobjediti samo oni koji su na istini, a na istini su iskreni, iskreni muslimani. Zapravo, kroz čitavu istoriju muslimani su pokazali kao što je Allah subhanahu wa ta'ala zagarantovao da će sačuvati ovu vjeru i da će uvijek biti oni koji će biti na istini muslimani su kroz čitavu ovu istoriju pokazali da bez obzira na nedaće opet imaju snage da podignu glavu i da povrate ponos i snagu. U ovom trenutku mi moramo govoriti o ovim stvarima, jer to zahtjeva opšta situacija, kao što smo ukazali na širenje i pokušaj informacija i pokušaj ponovne vraćanja ponovo ponosa i one stare slike Amerike, to zbog toga i zbog toga što u našim vlastitim redovima primjećujemo jedno negativno stanje prije svega malodušnost i pomirenje sa porazom bez nade bez nade u uspjeh i pobjedu zapravo mi moramo shvatiti da je ovim posljednjim događajima pred muslimanima zapravo otvorena jedna nova velika šansa. Nova velika šansa. I o, ta nova velika šansa je zapravo veliko iskušenje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad nam daje blagodati i daje nam šanse i mogućnosti, to su iskušenja za nas. Hoćemo li ih iskoristiti ili nećemo. I to je iskušenje veliko koliko su velika iskušenja kad padaju bobe po glavama. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kullu nefsin da'iqatul maut Wa nablukum bi sharri wal khayri fitnatan Wa ilayna turja'un Svako živo biće Svaka duša će okusiti smrt A mi vas stavljamo na belaje Sa hajrom, sa dobrom i zlom Znači i dobro i zlo je belaj. Fitne ten, da bi vas iskušali, radi fitne. I ove mogućnosti koje su sad pred muslimanima, su također fitne. Radi fitne, vo ilejna turđaun. I vidjet ćete se nama vratiti. Dakle, mora postojati ta odlučnost i mora postojati ta čvrsta vjera da će Allahova pomoć i pobjeda doći mora postojati čvrsta vjera da ima puta i načina da se pobjedi. Da taj put moramo ozbiljno početi tražiti. Draga braća, prvi pokazatelj početka kraja američkog i svih ostalih drugih neprijatelja islama je to što su oni zapravo nasjeli i ušli u rat sa onima sa kojima nemaju izgleda na pobjedu. Ušli su u rat u kojem im je zagarantovan poraz. Jer Allah subhanahu wa ta'ala vjernike nikad nije ostavio da budu poraženi. وَلَنْ yaj'al Allahu lil kafirina ala mu'minina sabila. Allah subhanahu wa ta'ala nikada kafirima neće dati moć nad vjernicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أقول كوي مالي سكوبينا koje su pobjedile velike skupine uz Allahovu dozvolu a Allah je sa strpljivima a Allah je uz one koji su strpljivi koji sabure koji to kažu čije su ovo riječi قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ovo su riječi onih koji kažu to su rekli oni koji su sigurni u susret sa Allahu subhanahu wa ta'ala قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة oni koji su sigurni u susret sa Allahom, oni kažu koliko je mali skupina pobjedilo velike skupine. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam u hadisu koji prenosi Ibn Abbas Hajru sahabati arba'atun wa hajru seraja arba'umije wa hajru ljujuši arba'atu alafu ولن يغلب إثنى عشر ألفا من قلة ناي بولي أصحابي سوچتوريca a najbolji odredi ili najbolje vojne i pohodi su od četiri stotine. Najbolje vojske su od četiri hiljade. A neće 12.000 biti poraženo zbog malobrojnosti. A neće 12.000 biti poraženo zbog malobrojnosti. Dakle, potrebno je žrtvovanje. Potrebno je zalaganje. Potrebna je žrtva i metaka i života. Svaki umet, koji je krenuo putem žrtvovanja i zalaganja i truda i rada uspio je, makar bio i na dalaletu. A svaki umet koji je odustuo od ozbiljnog zalaganja truda i rada i žrtvovanja propao je. Čak i komunizam. Dok su komunisti čvrsto u njeg vjerovali i za njeg ginuli, je uspijevao. Onda kad su prestali u njeg vjerovat, onda je i izgubio a da ne govorimo o istini, o Allahovoj, o Allahovoj vjeri. Svako ostavljanje ulaganja napora i truda donosi poraz i poniženje. Kaže Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem u hadisu koji prenosi Ibn Umar radi Allahu anhu Iza tebaja'tum bil'ine wa ahadtum aznab al-bakar wa raditum bil-zar'a وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم kada budete poslovali sa kamatom i kad se zgrabite za kravlje repove i budete zadovoljni sa zemljoradnjom, sa sjetvom i ostavite džihad na Allahu putu, Allah subhanahu wa ta'ala će na vas spustiti poniženje koje neće uzdići sve dok se ne vratite u Allahu u vjeru. Kaže Ebu Bekr Es-Siddiq radijallahu anhu u ratovima protiv odmetnika nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad daje savjete Allahovoj isukanoj sablji Khalid ibn Walidu kaže ihris ala l-mauti tuhebu leke l-haja ihris ala l-mauti tuhebu leke l-haja teži ka smrti bit će ti poklonjen život teži ka smrti bit će ti poklonjen bit će ti poklonjen život draga braćo upustili su se u rat sa onima koji bi trebali voljeti više smrt, kao što je rekao Halid ibn Walid svojim neprijateljima, da njegova vojska više voli smrt nego što oni vole vino i žene. Kad muslimani dođu na ovaj stepen, onda je neprijatelj poražen. I muslimani idu polako, približavaju se ovoj tarci. Približavaju se ovoj tarci. Zašto? Kad pogledamo u prošlosti, ideološki rat, američki ideološki rat, židovski ideološki rat, ispiranje islamskih mozgova je bilo ubitačno. Da je u takvoj atmosferi nisu mogle ništa kazati. Bilo su sprečavani kako od zvaničnih institucija i vladara i vlasti, tako i od svojih rođaka i komšija bili su osuđivani. Svako njihovo upozorenje na opasnost koja dolazi od kafira, na princip el wala wal bara, da se ne smiju kafir uzimati za, ne, za prijatelje, kad su osuđivali svako šurovanje i prijateljevanje sa njima, bili su osuđeni. To njihovo ponašanje bilo je okarakterisano kao uskogrudnost, kao neznanje, kao nemogućnost da se prilagode savremenim tokovima života. Niko im u tome nije vjerovao. Svako upozorenje na opasnost američku smatralo se smatralo se terorizmom. Međutim, danas, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, taka atmosfera polako nestaje iz naših sredina. Čak smo čitali da je jedan od naših intelektualaca, možemo ovdje malo slobodnije reći, intelektukaca, jednom prilikom komentarišući odnos onih koji su se čvrsto prihvatili Allahove knjige i sunneta, rekao da su oni zapravo opisujući te, da su oni nesposobni da prihvate, prihvate savramene tokove života. Kaže, oni su anticivilizacijski jesmo, anticivilizacijski smo, ako misliš da je ono što dolazi od šafira civilizacija. Mi smo anti, mi smo anti. Međutim, moramo znati da je islam civilizacija, a sve drugo, sve drugo varvariza. Samo u uskom krugu ljudi Kur'an i Sunnet su bili prihvaćeni. Opšta situacija je bila bila žalosna. Niko nije mogao pomisliti da će ikad ti takvi muslimani koji su tako zaljubljeni u Ćafire i tako ih slije poslijede u svemu, čak se u arapskom svijetu moglo na reklamama vidjeti da piše da je američka abuka, jabuka najbolja jabuka. Do te mjere i onda je Allah subhanahu wa ta'ala želeći ovom umetu hajr dao, dao velike požare i nedaće dao velike stresove ne bili se taj umet iz straha od tih požara pokrenuo i pokušao spasiti sebe i spasiti čitavo čovječanstvo jer mu je to obaveza od Allaha subhanahu wa ta'ala Rusija je ušla u Afganistan i načinila zlodjela koja su van dometa mašte onih koji naj koji su najmaštoviti Allah je dao da iz tog pepela nikne ono što fali ovom umetu što je falilo u tom trenutku da izraste džihad ono što je nestalo bilo iz riječnika muslimana iz knjiga i bilo ostalo samo još spominjalo se u stihovima kao kulturno nasljeđe. Allah subhanahu wa ta'ala poslije toga dao mnoge druge musibete i događaje. Dao je da se ponovo rasplamsa otpor palestinaca, dao je prvi zaljevski rat i dao je ovo danas što gledamo, da bi spala ko prenasa očiju muslimana i da bi konačno vidjeli pravo lice Zapada i Amerike i prepoznali svoje neprijatelje. I prepoznali svoje neprijatelje. Da nije bilo tih zabluda i tako čvrstog povjerenja u Čafire, muslimane nikad ovo ne bi ni doživjeli. A to čvrsto povjerenje nikad se i ničim ne bi moglo ukinuti, bez obzira koliko su daje i ulema ulagali napora da uvjere ljude u to, ne bi to uspjeli. Amerika je to sama učinila ulaskom u rat protiv onih sa kojima će rat sigurno izgubiti. Amerika je to sama učinila i time zakovala prvi ekser u svoj vlastiti kovčeg. Drugo, kad su pokazali svoje pravo krstaško ružno lice, oni su ispred sebe zatvorili istog trenutka vrata da dalje mogu ideološki djelovati na muslimane. I to je drugi, inša Allah, ekser u sklapanju tog mrtvačkog kovčega za njih. Bez obzira koliko mi ulagali na tom putu napora, ne bi to odradili onako kako su to oni sami, oni sami odradili. Najbolje se to vidi kroz to da Amerika medijski nije uspjela u borbi protiv Usame. Nije uspjela. Barem kad se tiče muslimana. Onih muslimana koji malo bolje bolje vide. Zašto? Jel to on ima televizijske kuće, satelitske programe, jel to on ima radio i, i druge mreže, znači medijske, medijske kuće s kojima raspolaže, jel to on ima toliki uticaj na internet mrežu? Ne. Ništa od toga ne ima. Sve to oni imaju. A opet nisu uspjeli. Zašto? Zato što ta osnova po kojoj on pripada ovom ummetu, osnova imana i islama, je jača od svih njihovih lažnika nisu uspjeli čak ni danas protiv Sadama. Iako ne podržavamo takva, takve priče i takve informacije koje se kruž, koje su počele kružiti, čak i Sadam takav kakav jest, kad je pružio otpor i kad su ga napali i počeli blatiti, počeo je uživat ugled kod muslimana. Čak su ga neki na kraju proglasili velikim muslimanom velikim muslimanom i počeli mu dijeliti i pripisivati razne epitete. Naravno, naravno, ne stojimo iza toga, nego samo objašnjavamo kako su nemoćni, kako su nemoćni. Pred tom imanskom vezom. Muslimani sad bi htjeli i sadama u okrilje tog imana ne bi imali razloga da, da ga pomažu i stoje iza njega. Zašto? To je princip kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala uspostavio i kojeg niko drugi ne može raskinuti innamal mu'minuna ihva zaista su vjernici braća kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam el muslimu ehul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuh musliman je brat muslimanu ne čini mu nepravdu niti ga izdaje i bilo kome predaje ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ako bude i ispuni kakvu potrebu svog brata, Allah će njegovu potrebu ispuniti. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَ Ako kakvu neugodu otkloni i nezgodu i nedaću otkloni od svog brata muslimana, Allah će od njega nedaću otkloniti na sudnjem danu. Ovaj princip islamskog bratstva polako, polako zaživljava i muslimani se polako približavaju toj potrebnoj, potrebnoj granici za međusobno podržavanje, potpomaganje i zajedničku borbu protiv zajedničkog neprijatelja. Kroz sve ovo se otkrilo koliku neovisnost i snagu imaju islamski učenjaci. Čak i u onim zemljama koje su najveći pomagači Amerike kad se ulema oglasila sa svojim fetvama i upozorila na to da je pomaganje Amerike i Izraela kufr, onda smo vidjeli kako se to odrazilo odrazilo na narodne mase. 11. septembar je bio užasan i od njega je užasnije samo ono što je uslijedilo od događaja i za toga. Bio je potresan za samu Ameriku, ali isto tako i za islamski, i za islamski ummet pokretanje ogromne ratne mašinerije i tolike vojske i tehnike protiv šake ljudi protiv zemlje koja je iscrpljena decenijskim ratovima protiv zemlje koja je već dugo vremena u opsadi i pod blokadom je zapravo pokazatelj nemoći Niko se nije oduševio takozvanoj američkoj pobjedi. Niko se nije oduševio. Nikome to ne predstavlja neku veliku, neku veliku pobjedu. Čak naprotiv, to je ukazalo na slabost i time su oni izgubili, izgubili ugled ne samo kod muslimana, nego čak i kod kafira. Čak i kod kafira. Isto tako i ovaj drugi rat je uslijedio nakon dugotrajnog dakle opsjedanja i nakon dugotrajnog rata i iznorivanja. Onda kad su zatražili od muslimana ustupak koji muslimani nisu mogli napraviti na račun svoje vjere, kad su muslimani sami vidjeli da su došli do crvene crte iza koje je kufr, Allah je dao da se počne vraćati Allahu i da počne istikfar činiti i tražiti uputu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Akulu qawli hada astagfirullaha li ulakum li sairil mu'minin fastagfiruha iha mu'minun innahu huval gafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Draga braćo, ona slika koju smo o njima imali prije svega ovoga kad smo mislili da su moćni da skopaju onoga ako pomisli da im kako zlo nanese srušila se kokula od karata već smo napomenuli da je pokretanje tako obsežnih vojnih akcija protiv onih koji su i onako iscrpljeni i nemoćni pokazatelj njihove prave nemoći uz to pored svega toga pored svega toga još uvijek nisu uspjeli izvojevati izvojevati potpunu pobjedu još uvijek vidimo iskre žestoke iskre otpora koje se javljaju s vremena na vrijeme oni su uspjeli ovo što su uspjeli u islamskom svijetu služeći se izdajicama i onima koje su oni poslužili kao čizme gazeći po trnju otpora sve dok se te čizme nisu podarale pa su ih odbacivali a zamjenjivali drugima sve dok to trnje otpora nije postalo tako jako da nemaju više tih čizama i Allah subhanahu wa ta'ala je dao da će te izdajice inša Allah u najskorije vrijeme zamijeniti onima koji će se boriti za interese ovog ummeta a protiv interesa kafirskih Allah Đelešanuhu je svim ovim događajima nesumnjivo želio dobro ovom ummetu. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma kana Allahu lijadara al-mu'minina ala ma antum alejhi hatta jamiza al-habitha min at-tajib. Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste vi sve dok se ne razdvoji dobro od zla. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين i mi tako potanko objašnjavamo svoje ajete da bi put grešnika bio jasan bio jasan i da nikakve u tome ne bude sumnje zaista je Amerika uvučena u ovaj rat u kojem nema izgleda Allah subhanahu wa ta'ala je uništio i moćnije prije njih uništio je Ad i Samud uništio je Fir'auna kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala kad se radi o Fir'aunu nakon što ga je potopio fel jeumenu neđike bi bedenike li tekune li men halfake aje mi smo te danas mi ćemo te danas spasiti tvoje tijelo da bude onima poslije tebe aje kažu da su kad su pronašli Firaunovo tijelo i kad su ga odnijeli u laboratorije da je svaki učenjak koji se pokušao primaknuti tom tijelu da bi pravio nekakvu analizu da je crko da je jednostavno umiru Allah subhanahu wa ta'ala je tio da njegovo tijelo ostane ajet. Njihova propast može doći na tri načina. Na tri načina. Da ih Allah subhanahu wa ta'ala uništi nakon što vjernici daju sve od sebe. Kao što je uništio i rastjero vojske koje se bile okupile oko Medine na Hendeku. Druga mogućnost da ih Allah subhanahu wa ta'ala uništi vjerničkim rukama. A to je ono što smo spominjali na jednoj od prošlih hutbi. Da Allah subhanahu wa ta'ala da vjernicima snagu da svojim rukama unište svoje neprijatelje. I još jedna mogućnost da Allah subhanahu wa ta'ala učini da se između sebe posvađaju i onda da se između sebe uništavaju. Sve ove oblike smo vidjeli svojim očima. I vidjeli smo kako Allahova vojska kako Allahova voda nosi njihove kuće i njihova auta. Vidjeli smo i kako Allahova vojska, kako vjerničke ruke nanose patnju i bol čafirima. I vidjeli smo isto tako kako se između sebe svaki dan sve žešće, sve žešće svađaju Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Saznaće i sigurno će vidjeti zulumčari, oni koji su zulum učinili u kakvu nevolju i kak će se uvaliti i kakav će biti njihov, njihov kraj. Allah subhanahu wa ta'ala ako hoće može pomoći vjernike. Ali Allah subhanahu wa ta'ala od nas želi kada bi nas pomogao bez našeg truda kako bi postigli velike dređe džennetske gdje bi ko bi od nas bio šehid i gdje bi bila naša žrtva kad bi Allah subhanahu wa ta'ala od sebe uništio naše neprijatelje kako bi se mi pokajali kako bi se zamislili nad sobom i kako bi se Allah subhanahu wa ta'ala vratili Allah subhanahu wa ta'ala da je htio Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam prilikom hijri mogo i ga na buraku prenijeti iz Mekije u Medinu. Još lakše nego što je ga prenio na buraku iz Mekije do kuca, a onda od kuca do sedmog neba. Još lakše. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala time nam pokazuje da mi moramo dati svoj, svoj udio i svoj prilog. Muslimani imaju ogromne potencijale imana. Draga braćo, ne smijete gubiti ni jednog trenutka nadu i vjeru, čvrstu vjeru u pomoć koja dolazi. Sve, svi ovi milioni ispruženih ruku prema Allahu subhanahu wa ta'ala neće se zasigurno vratiti prazno. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dove uslišava. Izlazak islamske zore je blizu. Par informacija koje upućuju na to. Prvo, milion židova se seli iz Izraela. I to milion onih koji predstavljaju krem židovskog društva. U vojnom, naučnom, ekonomskom i svakom drugom smislu. To sigurno predstavlja siguran znak skore pobjede. Dalje, čak neki analitičari kažu da je opredjeljenje Izraela, ponovno izbor Izraela, šarova na posrednjim izborima da je to njihovo opredjeljenje za propast. Zašto? Zato što on na prošlim izborima šta god je obećao nije ispunio. I na ovim je obećao da će zaustaviti palestinski otpor i ugasiti ga u roku od stotinu dana. Međutim, i dan danas pluta po židovskoj krvi. I treće, i s ovim ćemo inša Allah završiti današnju hudbu je da je većina udruženja i organizacija u Americi bila protiv ovog rata u Iraku niko nije podržao ovaj rat u Iraku u Americi od udruženja i organizacija osim evanđelističke evanđelističke organizacije koja ovaj rat smatra svetim zato draga braćo potrebno je ovih dana posebno se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala, ustrajati na saboru, činiti istikfar, teobu, činiti teobu Allahu subhanahu wa ta'ala, vraćati se što više dobrih dijela, što više dobrih dijela i što više približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. هذا ولإخواننا العرب كما تعلمون كلمة بعد الصلاة بإذن الله تعالى نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان وبصرهم بدينهم وثبتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم آمن المسلمين في أوطانهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وارفع اللهم علم الجهاد وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوبهم إنك على كل شيء قدير أسألك اللهم أن تعجل بالنصر لإخواننا المجاهدين في فلسطين وأن تعين وتنصر إخواننا في الشيشان وأفغانستان وفي فلبين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم العن اليهود والنصارى ومن شايعهم وأنزل عليهم عذابك ورجزك يا رب العالمين وعذبهم بأيدينا إنك سميع عجيب نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تحصهم عددا وأن تهلكهم بددا ولا تغادر منهم يا ربي أحدا اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم السلام